ku bibazo biba biriko bibera mu Burundi cyane cyane ku bihanze kino gihugu cacu muti uno musi tugaruka kuki ku musi wa mbere itariki yandwi niho hatangura inama y'abashinga amateka b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko imana inama nako yariko ibera i Kigali mu Rwanda yo nama ikazoranga izatangira ku itariki ya 17 kuno kwezi nyene kwa ntwara nte muri iyo nama rero uh, batanu muri 9 babashinga amateka bava hano mu gihugu cacu bakaba batitavye iyo nama kumvo bavuga yuko ari mvo z'umutekano hakaba hitavye abashinga amateka bane gusa kuri icenda tutsi none ntangaruka zoba zihari mu gihe abaserukira abanyagihugu muri yo muri ibyo bihugu muri ibyo bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko bishobora kuzana nk'ingaruka mbimbe mbe hokogwa iki ivyo ni bimwe twari twashimye kuyaga tukaba twarondeye umushikiranganje araba ivyinjira ry'u Burundi muri EAC ntitwabashije kumuronka kumvoza umwanya wiwe turarondera kandi no gukurikirana hafi ibya politiki kugira nabone twumve icyo tubwira ariko nabone tukaba twara twarabakenye ijambo rero rikaza kuba ari ryanyu mwebwe mudukurikirana kuri website Kaburungu isanganiro Kaburungu orenage kugira namwe mutubwire n'igiki mubona cyo kugwa mbe izo ngaruka ntizishobora kugaruka ku barundi bo ari bo batoye abo bashinga amateka ngo bagende kubaserukira mu nama nshinga amateka y'ibyo bihugu nivyo tugiye kuvugana kuri muhingamo emeto semitebutsi ntibaza kumfasha mu buhinga bw'ibyuma ijwi mwumvise ko ari medali niyo nkuru n'inama nshingamateka mu bihe bitari byoroshye ayirongora mbere n'igihe kitari gito amenyesha uko uruhombo nyabuna ngo ari runini kubona abaserukira abanyagihugu mu nama nshingamateka igize ibihugu bya afurika y'ubuseruko ngo basiba Eh, kuko ngo bo baba bakorera abanyagihugu badakorera imigambwe canke eh, leta baba bavuye muri ka tumukurikirane Leonce bitariho acavuga ati nacyo turafitaniye ingorane kuko mu byakora nibyo hari gutora amategeko amabwirizwa hari igikorwa nyamukuru cyo gukurikirana ibikorwa leta imigambi leta iriko irarangura irangurira abanyagihugu muri iyo migambi rero harajamwo ibijyanye n'imigenderanire n'amakungu kuko leta iri irashikiriza umugambi nyamukuru zotegura irashyiramo n'ingene izokorana n'ibindi bihugu ko utokora buri nyamwigenda ko bidashoboka rero bibabaje ko hagati y'Uburundi n'u Rwanda uwumvirije ibyo leta ivuga ukumvira n'ivyo mugambwe uri ku butegetsi uvuga ari ingorane izo ngorane nazo zihagaze ku bya politike izo ngorane zihagaze ku by'umutekano izo ngorane zihagaze ku by'ubutunzi izo ngorane zihagaze ku by'ubuzima busanzwe bw'abanyagihugu kuko eh harimo n'impunzi z'abanyagihugu zisanzwe bashikaga hafi ibihumbi 100 bari mu Rwanda bumvye byose kara karyo abashingamateka bari baronze ko kuganira na bene wabo eh? babashinga amateka bo mu Rwanda bo mu bihugu vya Afrika muri aka karere kugira ngo bavuge bati igihugu cacu kirafise ingorane n'igihugu cy'u Rwanda raba ingene mwo dufasha kugira ama guverinoma leta yanyu araba ingene yo dufasha ibyo bihugu bisubize hamwe ariko ibirumva rero byose nta kizoshoboka urumva kandi bato byari byinshi nari gushobora gufashamwo eh, rero eh, twarumvise ko hariho baba ah, barariye umutima amenyo baragendayo eh, baragiyeyo nibaza ko Eh, bazoronka kajyo ko kubishikiriza mugabo iyo baba bagiye ari nka bose icyenda byokitse ingufu gusumba eh, n'ahandi iyo hari abagenda batagiye hari abaca batangura kwikeka bati ibi bintu n'ibiki narabyumvise mbere byaratanguye no kuravugwa mbere n'abarongoye eh, iyo ni amashingamateka y'ibyo bihugu narumvise ko nabo bidoga bavuga yuko ko batumva neza ingene byagenze ko ariko barabaza icyo nacyo nyine urumva n'ikibazo cyari ikibazo hagati ya leta y'u Burundi n'u Rwanda ariko ukigiye kuba ikibazo hagati y'abashingamateka b'u Burundi niyo ni amashingamateka kugira ati none ibaze kumbura ibyo dukora ntibabyemera rero eh, nkibaza nti uwabahanuye yarabahenze naho niba ari leta n'umuganga baturukamwo babahaye itegeko ryo kutajayo bakibagirwa ko akazi ibikorwa by'umushingamateka ari ibikorwa by'igihugu atari ibikorwa by'umugambwe cyangwa ibikorwa bya leta ko niwe ugenda ukurikirana ati ngende kwirarangura imigambi yishinze nubwo rero wene avuga ko ingorane ari nyinshi nyabuna umushikiranganji araba yinjira Burundi mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko wene abona yuko ngo atangorane n'imwe ihari iyo abashinga amateka basibye muri ibyo bikorwa ngo kuko ibyemezwa byose igihugu cyo kibanza kubicira ko umukono reka Dabareke mukurikire Leontine Kanyana akaba arongoye akaba ari umushikiranganje araba yinjizwa ry'u Burundi muri EAC sinibaza ko hoba hari inkurikizi zikomeye cyane ku ngingo zofatwa kubera ingene inama nshinga amateka ikora ntifata ngo ingingo ziraba igihugu cyane cyane bafata ingingo ziraba umuryango wose wa wa afurika y'ubuseruko kenshi ugasanga ingingo zibereye yatowe mu nama amateka ya afurika y'ubuseruko akaza aha mu gihugu iwacu turaraba ingingo ku ngingo y'uko aje bijyanye n'ibyo twemeranye kubera baraza kumviriza abanyagihugu ngaha abanyagihugu bagasera ibyiyumviro tukaraba yuko bijyanye n'imibereho yacu n'amategeko ngenderwa ko iwacu dusanze amategeko atameze neza ntidusinya kandi nta gahato bijyamo ibyo bishobora kugira inkurikizi hakazofatwa n'ingingo mbega mwebwe hari icyo ko ingingo zishyirwa mu ngiro n'ibihugu urumva iyo ngingo ntiyaza mu gihugu iwacu tukabona ko itabereye ntituzayishyira mu ngiro ikibazo cy'umutekano cyagiye kiravugwa mbega uno munsi urundi ko bwituye umuryango wa east african community ikibazo cy'uburundi n'u rwanda coba caratorewe umuti coba kiri kuri ajenda y'ibizokwiga mwotubwira aho bigeze ajenda ntayo ndabona ajenda ntayo ndabona urumva sinovuga ngo kizoba kirimo canke ntikizoba kirimo kirimo uwo rero akaba ari leontine nzeyimana umushyikiranganji araba ibyinjizwa Burundi muri eyase mukaba mwumvise ko bwa mbere nari nababwiye izina atari ryo akaba ari leontine aha rero intererano yanyu mwe bw'abarundi mudukurikirana kuri wezi itatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage tukaba tuyirindiriye ku mirongo yacu musanzwe mudutora ko bibiri na kabiri bibiri na gatanu ne na gatatu irindwi na gatanu cyangwa bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri eka n'indi mirongo ya mobile ikaba yuguruye mugatanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi mugaca mushira ko izo numero zacu Emeto Samite Butsi akaba ari mu buhinga bw'ivyuma akaza guca abakira kugira mutange namwe intererano yanyu ku ngaruka mwe mubona mbe mubona hari ingaruka yo gusiba kw'abashinga amateka bamwe mu nama irike yihuza abashinga amateka ba IRA i Kigali mu Rwanda nivyo ikaze nigwanyu E, na mahoro ndabaramukije ndabipfuriza amahoro y'imana n'umwaka mushasha yego murakoze cyane w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ngaho ku isanganiro murakoze cyane twari tumaze iminsi tutakuronka haraheze amezi atari make e, ni ukuri kwa kwere nanjye nari ndabakumbuye mm. nari naratembereye urumva sinari ngaha muri osiriya nari nasohotse osirariya mm. mm, novuga maze nk'iminsi ibiri cyangwa itatu ngarutse reka ndaguha ikaze n'iryo teka waduteye ariho ugishika muri kino kiganiro cyacu murakoze cyane hama twatanguranye ikiganiro ego twatanguranye ikiganiro ni abakurikiranye gatanu kuri gatanu intererano yawe eeewe intererano yanjye novuga ku bijyanye n'icyo kibazo mwariko muravuga cyo kutitaba Eh, ko abashingamateka b'u Burundi mm. uko ari bose uko ari icyenda bose mu nama mm-hmm. eh, nshingamateka ya afurika y'ubuseruko mm-hmm. eh, nibaza ko nk'uko nyakubahwa hose ariko arabisigura nibaza ko ni ibintu bitomoye kubera ko urabona ko hari ikibazo cy'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u rwanda isa n'iyatosekaye mm-hmm. ariko muri rusange uko gutosekara kubera imigenderanire y'uburundi n'u rwanda umuzi w'ikibazo cyatumye izo ngorane ziba uri ngaho nyine mu burundi mhm. urumva rero bari ku butegetsi baragiye baragira ibintu by'urwitwazo ku rwanda bagafata ibibazo bihanze uburundi n'abarundi bakabyegeka ku rwanda nibaza rero ko ari umuzi wa nyakibazo aho baguma bashaka kwerekana ko hari ikibazo hagati y'uburundi n'u rwanda ariko muri rusange atari ko bimeze aricyo gituma rero uvuga ati kubera ko yaba amakungu baba n'abarundi babonera hafi ibintu barabandanije basaba bimwe bikomeye mhm. ko akarere ka afurika y'ubuseruko kokora ibishoboka byose kugira ngo ikibazo kiri mu burundi gitora umuti baranavuga yuko icyo kibazo kidatoye umuti bizoba bari ingaruka kandi ku karere mhm. urumva ko muri rusange icyo ni ikimenyetso cya mbere cyerekana za ngaruka mbi ziterwa na politike n'ingorane n'indyane za politike zimaze mu burundi jewe icyo nosaba nosaba ko akarere mhm. kokora nk'uko ishyirahamwe rya sede yawe ryabikoze muri gambiya kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke kuko mu burundi ikibazo cya politiki kigitora umuti ni ukuri nta kubesha izo ngorane zo kumva ngo u rwanda ngo n'ibiki zizoba zihebye kuko muri rusange u rwanda nta ruhara rufise mu guhungabana k'umutekano uri muke uri mu burundi mugabo bavuga yuko amategeko bwishe y'igihugu cyacu none ingorane ziri hagati y'abarundi cyangwa ziri hagati y'abanyepolitike ni gute zotoregwa inyishu nk'akamubona ubwira eh? abanyepolitike bose Eh, akamo nubwira abanyapolitike bose cyane cyane akamo nugatera leta kuko uri kuraraba n'abandi banyapolitike bari ku ruhande rwa leta mhm. uri kurabira uno munsi leta ntiyidindije ibintu kuko urabona iyo bahamagaje ibiganiro leta ntishaka kubyitaba n'iyo ibyitavye igaca ivuga ngo ko hari ari to kwicarana nabo igashaka kwicarana nabo yitoranirije urumva rero ibyo bavuga yuko ngo ibiganiro byoba ibiganiro bihuza abarundi bikabera hagati mu gihugu ibiganiro bihuza abarundi nibyo Eh, byoshobora nibaza yuko nabyo nyine byose byoshoboka ariko kubera yuko hariho bamwe bahunze igihugu kandi bavuga ko umutekano wabo utubahirijwe nibaza ko nimba leta ishaka ko ibiganiro byobera mu gihugu yobanza ikemera zijya nteko ibihumbi bitanu zari zemewe n'ishyirahamwe rya afurika y'ubuseruko kugira ngo nabanyapolitike bahunze nabo rero baheze batahuke bafise ababarindiye umutekano hanyuma bashaka n'ibyo biganiro bibandanye mugabo abo boza mu gihe hoba hari intambara ariko leta yo bivuga ko atantambara iri mu gihugu wumva ibyo byashoboka eh, nibaza yuko kamataringira araza gusubira agatelefone gaciye kamucikana muri Australia n'ibyakunda umwanya uracahari araza kugaruka kugira abandanye n'icyumviro ciwe karadiridimba akana kajiwabo mwumvise ikibazo turiko turayaga uno munsi ni ku ngaruka mubona zishoboka na cyane cyane inyuma y'uko hari abashingamateka bamwe bo muri eyara batitabye ibikorwa byabo by'iriko bitunganirizwa i kigali mu gihugu kibanyi cy'u rwanda reka rero tuve muri Australia mu ko kamatari byamucikanye ariko n'ubu akanya karacahari dukubitire mu za burayi umunsi wa mungu mwiza twese eh, twibaze yuko utubera umuco kugira ngo eh, tubona amahoro asasagaye mu gihugu urakoze cyane duga ku ijambo kaniziyusi mu bubirigi Eh, urumva nakurikiye nawe twarabikurikiye hanyuma hariho rero natwebwe abanyagihugu basanzwe turafise icyiyumviro mhm. eh, bwa mbere hoho turumvise yuko hariho uwitwa ndarubagiye yahavuye abivamwe aragenda arabashikira mhm. ntituzi ko yashitseyo amarembe mugabo yaragiye nta womenya yuko batinya ahubwo yoba yahurira cyangwa kuba bamurungize kugira ngo barabe yuko icyo batinya cyo bakihari mhm. kuko urabona nta byemezo biriho mugabo kwabaye gutinya rero nkavuga nti eh, bwa mbere hoho eh, nk'uko bivugwa abashinga amateka yego bava mu mu migwi muga bamaze gushika kuri izo ntebe baserukira afurika y'ubuseruko ngira mwabonye igihe eh, igihe inama nshingamateka y'uburundi yagomba gukuramo abavuye mu migambwe baserukiye harimo ba martin w'imana n'abandi mhm. no kuvuga iyo nama nshingamateka yaravuze iti abo bantu ntibikunda kuko bafise manda ya afurika y'ubuseruko ntibafise manda y'imigambwe ibyo byaraheze mhm. niyo batowe bava mugabo ubu ibyo bariko barakora babikorera abanyagihugu b'abarundi bose n'akarere k'ubuseruko mhm. urumva rero eh, urumva rero gusiba kubera witwaje Eh, hariho umukuru iyo waturutse akubwiye ati ntugeyo kubera imvo za politiki muri icyo gihe uba ubushaye kuri eh, ryabanga wiyemeza ryo eh, uburundi n'afurika y'ubuseruko yose bavuga yuko ari imvo z'umutekano zatumye batitaba ibyo bikorwa yego nibyo mugabo umushingamateka turazi yuko ari afise ubudahangagwa muri icyo muri ibyo bihugu nyine mhm. kandi turazi yuko bakingiwe e, ni kuvuga ubwo budahangagwa no mu rwanda barabuhafise mhm. ntibashobora gufatwa kandi ntibashobora kugirirwa nabi mbere bari gusaba n'umutekano ukwiye na ambasade y'u Burundi irahari n'abakozi ba ambasade bariyo none ntibabaserukiye neza ni ukuvuga bakoze ambasade aricyo bavuze bati hariho umutekano muke urumva ibyo byafashe intumbero ya politiki nk'uko kubivuga ntibyafashe intumbero y’ibiri y'ibikorwa byategerezwa gukorerwaho nyezina byabaye imbarutso urwitwazo niko twobivuga kuko eh, abo bantu bafise ubudahangarwa bari gushikayo nogwana kandi karorero igihe haba inama ya oni ya oyiwa imwe bita Union Africaine ubu mhm. hariho abaserukiye ah, leta niyo bari barayo kangahe mu barivumbura barataha bavuga yuko umutekano wabo utubahirijwe kandi bararenganye nta wabariye rwara mhm. hanyuma ikindi gira kabiri naco nta bantu turumva binjiye mu gihugu cy'u ngo bicwe mugabo turamaze kumva abanyarwanda bari mu Burundi za kayanza boba barishwe biravugwa bakicwa naho muciza aho muzaca ibitoki za bujumbura boba bariko hariho n'abagiriwe nabi bataze bamaze kubishana no ku mbuga eh, nkoranyambaga eh, za internet twarabibonye urumva rero nk'uko benshi babivuga ntabwo iboneka nyamukuru ya politiki y'uko umutekano wabo wari utubahirijwe ni nacyo gituma mbere urabye n'umukuru wa yara yavuze ati bazohabwa ntabyo tubona yarabivuze icyeza ati bazohabwa barenze amategeko agengwe abashinga amateka muri uwo muri uyo mugwi ati bazohabwa bahabwa n'ingingo zibereye zijyanye n'ibyo nabo nyine ntibabona usabwe umushikiranganji yamenyesheje yuko ah, atakintu gishobora kuba cingingo yofatwa ngo leta itabigiyemwo no kuvuga ngo ari gusiba canke ukujayo ari uburenganzira bwabo kuko babona umutekano wabo dakwiye naje no mubaza ikibazo uyu mushikiranganje Nzeyimana Yondine nkamubaza nti none nuko tutamutumiye nuko tutamutumiye eh, yarabuze umwanya ngira ngo e, Eh, eh, no ntimubaza none babarunga iki giki mhm. mu gihe byose bizogaruka gufatirwa ingingo na leta y'u Burundi ahubwo twe tuzi yuko abashinga amateka bagenda guterera kugira ngo afurika y'ubuseruko yose itere imbere baserukira Burundi kugira ngo natwe ntiduzigare inyuma mhm. rero iyo batagiyemo ngo baseruke berekane imigambi y'u Burundi barondere neza y'uburundi muri afurika yose uko urabona nico gituma tuguma dukutira inyuma dukwega dukwega eh, intuze ibiharuro by'inyuma tuba nyuma kubera turindira kuzoja gusinya aho gusinya nkibi yavuze ngo ngo ngo binda kwigwa ngo bikigwa mu migwi ngo bigasubira bikaja mu yindi migwi hama ngo leta ngo ikazobirabe kwigisha amategeko yayo ngo ikabisinya canke ikavyanga none we uje kuwusinya wanke wemeza ibyamaze kuja muri izo nama zose aho kubihera ku ntango ngo abantu babihere ku ntango babyige Mhm. ababyigane n'abandi mhm. hanyuma bizoshikiraho babisinya mu gihugu ahaba we nyine abisinya uwo mushikiranganji kuko niwe araba akarere k'ubuseruko canke perezida byamaze kwigwa n'intumwa zacu mhm. z'igihugu rero urumva kurindira ngo ngo zoja kuvyanka canke ndavyemereye kandi wari ufise abantu barateza kubihayira bagashika kuco ko hakibona urumva ko kudindiza ibintu kandi no kwerekana yuko gushaka guke ko gukorana n'abandi mhm. n'abandi bo muri ako karere urumva ibyo ni agasembwa kadasanzwe ku gihugu ni iyo abantu barunditswe boja gukora icabajanye mhm. hanyuma bafise ibibazo bakaza bakabyiga mu gihugu bakavuga ati twe tubona abandi bari babifasha uku none tugende duterere gute kanisius gute ku neza y'igihugu mhm. iyo nama oh. ibaye mu gihe abarundi n'abanyarwanda bobo nta ngorane bafitaniye ahubwo ingorane ibibazo bikaba biri hagati y'abanyepolitike b'u Rwanda na Burundi ni giki wewe nk'umunyagihugu ubona cokogwa kugira izo njyane za politike zihave hama bose bakorere ineza y'abanyagihugu yego urakoze kuko nkuko twari ko turabisigura izo nimvo za politike simvo zabo bashingamateka ko bafite ubudahangarwa bari kujyaho iyo bashaka mbere bakaronka n'aho bari gusaba abarundi bajya kubakingiraho umutekano bari kugenda urumva mugabo bagaserukira igihugu rero tugiye kuraba eh, ugiye kuraba ku mipaka ukaraba ku mipaka ya za cibitoke ngira ngo warumvise yuko eh, bagize amayegereyegere n'intore intobati ibishobwa baba bashobora mu rwanda bakabisanzaza mu ibarabara ngira ngo muri abanyamakuru murabikurikira muri za kayanza ni uko ubu basigaye birirwa barafatwa bafatwa bakoresha za forode baca mu nzira zitari zo bumva ibyo ni uruhombo ku gihugu ku bihugu byose ni uruhombo kuri abo banyagihugu bahora bakoresha eh, amayira eh, ibihugu bitandukanye kugira ngo baronke utwo bashora baronke n'ingene bikenura mu gihugu bikiza iyo nzara ah, ni ukuvuga ibyo ni ibintu twebwe tubona yuko ari ibintu bisubiza inyuma igihugu iyo umuntu yejeje utuntu akadushora muri kiriya gihugu aragaruka amafaranga akayatanga mu gihugu amakuru akayatanga amatagisi akayatanga ni nk'uko twebwe turi ino twebwe turi ino urakora umugambi i burundi burundi abantu bakabonerwaho hanyuma igihugu kigatera imbere wumva ukaronka uganda ushize mu gihugu rero si ukuvuga yuko umuntu aba ku mupaka ariko atwara uh, utuntu ashoye mu rwanda ahubwo bimaze igihe kandi biteye isoni byari guteza kwicarirwa ahubwo mu maguru masha mhm. izo mbibe zikabanya bagendwa nk'uko biri mu mategeko y'iyo yasinye no kuvuga mu mategeko ya east africa nta gihugu cyaza gufunga imbibe kidahawe ubwo burenganzira no kuvuga rwaciye ku mabwirizwa ni ukuvuga ubu dufise libure shaje ni ukuvuga kurekura ibitandazwa n'abantu bakagenda bakabanya bagendwa nicyo gituma umuntu afise resepasi niyo yari akamwakabviza mm. iyo ateza kuba kwishakizana muri ibyo bihugu none ubu ntibiriho none aba ikibazo nakubajije duti none ko izo ngorane ziri mm. hagati y'abanyepolitike n'igiki ni ukuzikura ukuzikuraho bakagira izo ngorane bakaziga muri politiki yo hejuru bakareka ibyo abanyagihugu basanzwe barundi n'abanyarwanda ni nka bamwe mm. bakagereranira ukuri kwamwe mm-hmm. ibyo nabyo urumva bamaze kuba urwikekano y'uko umwe azana abarobera ubundi akazana baki bihaba bigorana kuko bica mu bantu nicyo gituma baca bazibira n'abantu mm. rero ikintu gikomeye gikomeye gikomeye cyihuta nuko uko icyo gihugu cy'ubuseruko nyine ibyo bihugu by'ubuseruko bishobora kwigisha ibyo ngorane kuko biri mu byo bashobora kwiga bakaraba n'ukuri igituma izo mbibe zugaye mhm. hanyuma bagatoreza iyo nyishu barabye iyindi imbibe zugaye n'ibidandazwa byabo ryashyirahamwe rirondegwa ihangiro ryihaye rihaba ritashyirwako ni ukuvuga bagafata icyo kibazo nk'uko ari icya afurika y'ubuseruko atari icy'uburundi n'u rwanda gusa mhm. hano icya kabiri mhm. icya kabiri ni nk'uko eh, icya kabiri ni uko umukuru w'igihugu eh, yogerageza umukuru w'igihugu Burundi niko ndavuga ntabigire eh, icyitwazo cya politiki akubahuka akarondera mugenzi we Eh, turazi intandaro yabyo byaturutse turabyumva biravugwa bikajya ahabona ntajya ikibazo kijya ahabona kikigwa eh, ni ukuvuga turabizi ambasade seruka bagaseruka bakavuga icyo kibazo bakaciga muri diplomasi mhm. ni ukuvuga biciye muri diplomasi eh, mhm. bigaca mu buserukizi bw'ibihugu bagatora inyishu wa ambasade ngaho mu burundi mugabo urumva twumva yuko baje kugira za manifestation bakagira ibi ni ukuvuga ibyo bihugu biciye mu bya demokarasi bambaye muri diplomasi ni ukuvuga mu mu by'ubuserukizi bategezwa kwicara ico kibazo mhm. bakacicarira ni ukuvuga ku neza y'abanyagihugu mugabo atari ku neza y'umuntu canke ku neza y'umugambwe kanaka mhm. si neza ya kagame eh, perezida kagame w'u rwanda si neza ya perezida nkuru nziza burundi bakaraba ku neza y'ibihugu byabo ineza iraba imbere no ukuvuga itaraba umuntu kuko ibihugu abo bazorengana ibyo bihugu bizokwamaho mm-hmm. rero umuntu agize nabi ku nyungu ziwe bakagomba kugira nabi igihugu cyose urumva nakaka nta munyagihugu yagiye kurwana kugira ngo bigarukane ni ukuvuga ni politiki mu buserukizi muri diplomasi bagende bashikirane bavuga ururimi rumwe nta muntu azoba ja hagati hanyuma bavugana ivyo bibazo bavuge umwe avuga igituma uwundi avuga igituma iyo byavuye turahazi mhm. turahazi twese umuntu akunze kubisubiramo nitwo bigaruka ko muri kino kiganiro eh, eh, mugabo ni ibintu bito icyo ikibabaje nuko ni ibintu bitoshoboye gushira mu kaga ah, igihugu cyose ibihugu bibiri guteba naho tubura no guserukizana n'abantu bavuga ngo tujayo kubera ibyo kuko bijya ni ibintu bitonyi byaba biriho n'ibihugu biragwana bikunga imigenderanire kandi byanagwanye turetse ibi ari bya politiki bitoroshe bikiri bitonya urakoze cyane Canesius Mubirigi yego murakoze namwe eh, reka tugushimire twibaza yuko bazobije mu maguru masha bakareka abantu bakarondera utwo utwo bahora bironderera gira amahoro aho mu Bubiligi urakoze cyane n'interano yawe mu kiganiro cyacu karadiridimba ego murakoze cyane mm, twari ko tuvugana n’ubundi murundi ari mu gihugu cy'ububirigi ni ukuri namukurikiranye cyane kandi niyo abanyumva nagira ndamushimire rwose ku ntererano yiwe mhm. eh, hanyuma nagira mbandaniriza aho naringeze kuko jewe n'ubu ndabandanya kwemeza ko ikibazo kiri ku kiravuka Eh, atari ikibazo cy'uburundi n'u rwanda ahubwo ikibazo cyugaraniye mu ijambo rimwe ni uko injyane za politiki zadutse mu burundi kuva muri bibiri na cumi na gatanu abarundi bo kwicara bakazitorera umuti mhm. eh, sinzi ko nkundira kugira ngo ndabahe akarorero kamwe mhm. eh, igihe hari ku ntwaro ya perezida buyoya mhm. icyo gihe iyo ntwaro yaragiriza leta ya tanzania ko ibitse imigwi yitwaje ibigwanisho itera uburundi mhm. ariko kubera ko hari ikibazo cya politiki kitari bwato umuti mhm. urumva yuko icyo kibazo kitari guhera mhm. ariko abarundi bamaze kwicara hamwe bagatora umuti w'ibibazo byabo nibaze ko nta muntu yasubiriye kumva uburundi buvuga ko tanzania ibitse abatera uburundi Mm-hmm. ibyo byose byaciye bihera nibaza yuko ari akaryo keza ko abantu kwicara bakisuzuma bakaraba uruhara rwabo mu ngorane uburundi burimwo kugira ngo ibyo abantu uruhara si bibi kugwa ikintu kugwa ngo umuntu ntiyibyure mm-hmm. hanyuma bagasubiza mu buryo ibyo bononye kugira ngo ayo mahoro n'umutekano n'iyo migenderanire myiza igira iki isubira igaruke igihe nyabona cyo guterana amajambo igihe igihugu cyacu kigeze aho umwaka ashaka mhm, ni igihe cy'uko mhm. leta yokwikebuka ikicarana n'abo batavuga rumwe kugira ngo ibibazo bihanze uburundi eh, bishobore rero gutora umuti urakoze cyane mhm. novuga ku kindi kimwe nariko mvuga ku bijyanye n'akarere cyane cyane nk'umuti nk'umuti kugira kugira izo njyane zigabanuke nk'umuti mwe mubona akamatari e, umuti wa umuti nuno musi wa mbere mvuga cyane cyane umuti wa mbere mvuga ni akarere ka afurika y'ubuseruko ni uko akarere ka afurika y'ubuseruko kofata ibintu mu minwe nk'uko kabifashe ku ntwaro ya perezida buyoya kakamuhata ku neza cyane ku nabi akaza mu biganiro ikibazo cyari gihari kigatora umuti niwe muti gusa uhari mhm. kuko nta wundi muti uzoboneka utabanje kuva mu barundi bonyine ubwabo kuko ibyo uburundi buvuga ubu ni ugusamaza gusa kugira ngo noneho abantu basamare ko ikibazo kiri hagati y'uburundi n'u rwanda ni nacyo gituma ubona abo bashinga amateka basize ni nko kuvunira akagohe amakungu yarasamara ikibazo cy'uburundi noneho amakungu aca atangura kuvuga ati e eh, bwa bundi eh, u rwanda n'uburundi birakomeye ni muze tujye kugira iki gutabara noneho cya kibazo nyamukuru cyatera izo njyane kiganatuma hatangura kw'imyiyerekano no gutuka u rwanda ko arirwo rugize iki noneho bace amakunga dusamarire abarundi bose bibagira ibiriko biragizwa noneho batangure gusamarira aricyo gituma mvuga akarere nyabuna ka afurika y'ubuseruko ni gakore nk'ishyirahamwe rya ntuzenya eh, rya afurika rya sedeyawo aha ingorane ziri hagati y'abanyepolitike ba bino bihugu bibiri aricyo twagarutse ko uno munsi kimwe mu byatumye mm. aba depite ni ukuvuga abashingamateka batanu kuri icyenda batagenda aho kigali ariko habera iyo nama izohera ku itariki ya cumi n'indwi duti umuti wa mbere wawuvuze uwundi muti ugira kabiri ubona ari uwuhe ko abanyagihugu bobo babanye mu mahoro hagati y'ibi bihugu bibiri ikibazo kuko ibyo ari byo byose ejo cyangwa hirya y'ejo umuti uzoboneka kandi ibihugu byose uko ari bibiri bizobandanya kubaho Mm. nicyo gituma mvuga ati abategetsi b'uburundi nyabuna ntiboroshe iyo ideologi bafise mu mitima yabo bayikuremo kugira boroshe noneho ya migenderanire yahora hagati y'abanyagihugu b'abanyarwanda n'abarundi yo yibandanye mu kurindira ko ikibazo cya politiki kiri mu burundi gitora umuti turirimba kana kaji dusigaje akanya gato kugira turangize kino kiganiro ariko ndabona Canesius aragarutse eh, na mahoro Canesius Yego na mahoro na mahoro Ego nako wari wibagiye kuko eh, umwanya usa n'utujanye uduga kwijamba Yego rumba hajya mu gufata ingingo z'igihugu byoca mhm. mu nzira no kuvuga ntibaza yuko zifite intumbero yumvika mhm. no kuvuga iki mhm. gerageza uce ku masonga akanya karatujyanye ni ukuvuga yuko eh, ni ukuraba ineza y'abanyagihugu umuntu arabye inzara iri mu gihugu abanyengene bifungwa hanze gutangana mhm. aba n'inyungu uri kurakora kugira ngo igihugu imbere cyane agire imigenderanire mibi mhm. n'ibindi bihugu by'uwo mwanya twari dufise mhm. ibintu abo banyagihugu barakwiye gutezura afurika bikigwa muri politiki nk'uko twabivuze hariho eh, eh, amaprofesa eh, ahana imbibe mm-hmm. mm-hmm. hanyuma hariho uko imigenderanire yahoraho kera bwa mbere tuzi ko uwo mukuru n'uw'urwanda bari bashigitse mm-hmm. rero ikiringo cya gatatu iyo bihereye kugira ngo ntibasubire gucana urumva rero bari bakwiye izo nyagihugu bondera babonana zaciye n'ukinga amateka bari agashikaye hanyuma bakavuga n'abashinga amateka baho y'ubutegetsi kanaka ibyo o ni ibintu zaheze kuko intwaro zitwara abanyagihugu ntizitwarira umuntu kanaka urakoze cyane kaneziusi reka tugushimire akanya tubona katujyanye mwakoze kaneziusi aho mu birigwi yego murakoze namwe mugira ibihe byiza bizere yuko tuzoroha imigenderanire vuba niwe ariko amfasha mu buhinga bw'ibyuma ikiganiro karadiridimbo no musi kikaba kiremeshejwe nanje medal niyo nkuru eh, ndabamenyesha ko tuzosubira mu mpera z'ukwezi kwa kane hano mu kiganiro kuko ngabangiye ku munsi weje gutangura akaruhuko umugabo mukazoca musigarana na Ernest Pablo bagiwabo ni bazoza bashikiriza kino kiganiro ni mugirere wihe byiza aho se muherereye tuzosubira mu mpera z'ukwa kane